Međutim, isto tako, zbog hurmeta, zbog svetosti tog vremena i loša djela, i loša djela daleko su teža i opasnija kod Allaha subhanahu wa ta'ala koja se učinu u ovom vremenu. Stoga vjernik i vjernica kao što trebaju u mjesecu Ramazanu, ali i nakon mjeseca Ramazana, činiti dobra djela, što je god moguće više i što je god moguće ljepše, isto tako moraju se podučiti lošim dijelima, upoznati šta su to loša dijela, koja su to loša dijela i od njih što je god moguće biti dalji. Moraju se udaljiti od takvih dijela. Vjernik, vjernik, ne smije činiti dobra djela i istovremeno činiti loša djela. Ne, čak se od naših prethodnika, prvih generacija, čak od naše majke, majke vjernika Ajše radijallahu anha prenosi da je rekla nećete doći s boljim djelom na sudnjem danu pred Allaha subhanahu wa ta'ala od ostavljanja grijeha. Nećete doći s boljim djelom na sudnji dan pred uzvišenog Allaha od ostavljanja grijeha, Nije cilj samo da se živi i svašta radi. Vjernik mora da radi dobra djela i da se ostavi loših djela. Da bi radio dobra djela, da bi se ostavio loših djela, mora se podučiti koja su to djela dobra, koja su to djela loša. Kako, na koji način činiti dobra djela, šta nam pomaže da se ostavimo loših djela grijeha i slično. U našim prethodnim emisijama bilo je govora o dvijema vrstama grijeha koje u potpunosti ruše vjeru. Onaj koji čini ta dijela prestaje biti muslima. Onaj koji čini te grijehe prestaje biti vjernik u Allaha. I ukoliko umre na tim grijesima, umre na tim dijelima, ne pokaje se uzvišenom Allahu za ta dijela, za te grijehe i ne ostavi se grijeha, umire kao nevjernik i njegov vječni boravak će biti u vatri džehennemu. Od tih grijeha, takvih grijeha, postoji dakle i treća vrsta grijeha, koje ukoliko čovjek bude činio i umro na njima, ne ostavio se tih grijeha i ne pokajao se Allahu subhanahu wa ta'ala za njih, već ih bude činio tokom svoga života i umre na njima, on će biti sigurni stanovnik džehennama. A taj grijeh jeste veliko licemjerstvo, nifak, licemjerstvo. Odnosno, da čovjek predstavlja se kao musliman, da tvrdi za sebe da je musliman, govori drugima, čak praktikuje pojedine ili većinu propisa islama, ali u svojim prsima da Allah sačuva, krije nevjerstvo. U svojim prsima krije mržnju prema svemu tome što on ispovjeda i radi. Nifak Licemjerstvo, kažu učenjaci, dolazi od riječi nefek. Nefek u arapskom jeziku ima značenje tunela, koji ima jedan ulaz, drugi izlaz. Pa licemjer, naročito veliki licemjer, na jedan ulaz ulazi u islam, a izlazi na drugi izlaz. Skriva u tom tunelu, odnosno u svojoj unutrašnjosti, skriva svoju suštinu. Dakle, veliko licemjerstvo jeste da čovjek predstavlja se kao musliman, pokazuje znakove muslimana, a u svojim prsima krije nevjerstvo. Ne vjeruje uopšte u Allaha, ne vjeruje da postoji Allah ili ne vjeruje da je Allah jedan jedini istinski Bog dostan obožavanja, uz Allaha smatra i nekoga drugog, ubijeđen je da postoji i neko drugi, iako to u javnosti nikome ne govori. Zatim, sumnja u poslanika, alihi salatu osam, da je on poslan od Allaha, ili, dakle, ne vjeruje u to, ili prezire poslanika, alihi salatu osam, ili ne vjeruje, skriva, dakle, u svojim prsima, nevjerovanje u neki od šest temelja imana, dakle nakon Allaha, ne vjeruje u meleke, ne vjeruje u poslanike, ne vjeruje u knjige. Međutim, ne smije to da kaže, neće da to da kaže. Vidjet ćemo, jedna od osobina licemjera, posebni osobina jeste strah, jeste kukavičluk. Zbog toga jesu takvi prevrtljivi, zbog toga jesu licemjeri, zbog toga jesu ljudi sa dva lica. Kad ti dolaze kao vjerniku, pokazuju jedno lice, kada odlaze drugima, drugima pokazuju drugo lice. Zbog čega? Zbog ovog kukavičluka, zbog ovog straha, zbog nekakvog sitnog žičara, zbog želje da postigne i ovdje i onda korist, zbog želje da se spasi jeli, od štete i ovdje i ondje. Kukavičluk. Tako i ovdje. U svojim prsima krije nevjerstvo prema svemu tome. Ne vjeruje. Ne vjeruje u Kur'an, da je to knjiga od Allaha subhanahu. Ne vjeruje u ispitu kaburu, kada se klanja dženaza umrlom i odnese se do kabura, spusti u kabur i zagrne se. Zatim ljudi s kabura se vrate svojim kućama da dođu dva meleka u kabur i pitaju umrlog tri pitanja. <clears throat> ko je tvoj gospodar, ko je tvoj poslanik i koja je tvoja vjera? Vjernik u to čvrsto vjeruje, ubjeđen dok ovaj licemjer ne vjeruje u to. Međutim, ne smije da kaže, jer bi time možda izgubio određene koristi, određene povlastice. Obznanilo bi se time njegovo nevjerstvo, saznalo bi se za njega, izašlo bi na vidjelo pravo njegovo lice, da Allah sačuva. Ili ne vjeruje u sudnji dan, međutim ne govori o tome. Ne govori o tome. Ne vjeruje u proživljenje, da ćemo svi sutra biti proživljeni, da ćemo doći pred Allaha, da ćemo razgovarati direktno sa Allahom bez pregrade, bez prevodioca, bez tumača, da će nas Allah pitati za naša dijela, da će nakon toga vjernici u džennet, nevjernici u džahnem, ne vjeruju u to. U svojim prsima skriva nevjerstvo o tome. Međutim, u javnosti ne govori. I dakle, sve druge bitne stvari u vjeri, koje su nužno poznate, O tome nevjerstvo u sve to krije u svojim prsima, iako dakle u spoljašnosti pokazuje on i klanja, on možda i posti, tvrdi za sebe da posti, on možda i odlazi na hađ, ali dakle u svojim prsima krije dakle srčano, ono srčano nevjerovanje u nešto od spomenutog i njegov propis je kao i propis onoga koji jasno kaže da mimo Allaha postoji i drugi Bog. Njegov propis, propis licemjera je poput i onog nevjernika koji ne vjeruje uopšte u Allaha. Ne vjeruje uopšte u poslanika. I kaže to, tvrdi. Čak licemjer koji ne vjeruje u Allaha ili mimo Allaha subhanahu wa ta'ala tvrdi da postoji još bogova koji zaslužuju da se obožavaju. Ne vjeruju, dakle, u Allaha ili smatra da pored Allaha subhanahu wa ta'ala postoji još neko. Međutim, to ne iznosi u javnost, već krije u sebi, a u javnosti pokazuje potpuno drugačiju sliku. On je opasniji za muslimane, gori od mnogobožca jasnog, od nevjernika jasnog. Zbog toga, zbog miješanja s muslimanima, prevare muslimana, obmanjivanja muslimana, predstavljanja u javnosti jednog lica, a u tajnosti skrivanje drugog lica. Zbog svega toga ovi licemjeri, veliki licemjeri su opasniji za muslimane od svih drugih. I zbog toga uzvišeni Allah obećava ovakvim licemjerima najdublje slojeve džehennema, koji nije obećao ni mnogobožcu, ni nevjerniku. Oni će svi u džehennemu. Međutim, u najdublje slojeve, u najteže slojeve, najveću vatru bit će spušteni ovi zato što su nevjerovali, bili su dakle nevjernici, međutim svojim prizivanjem islama obmanjivali su muslimane, varali su muslimane. Kaže Jalla Vala, innal munafiqine fi derkil asfali minan nar, volen teđide lahum nasira doista će munafici i licemjeri biti u najdubljim slojima džehennema i tim im nećeš naći pomagača. moguće da ih je neko na dunjaluku ne znajući jer čovjek ne može da otvori ničija prsa, ničije srce ne može da otvori pa ne zna šta je u njegovim prsima. Međutim, vidio je u njegovoj spoljašnjosti, ima namaz, ima hađ, ima ovo, ima ono od islama, pa ga branio. Međutim, sutra na sudnjem danu kada izađe na vidjelo ono što je krio u svojim prsima, nikoga neće imati od zaštitnika, od pomagača protiv Allaha subhanahu wa ta'ala. Uzvišeni Allah, budući da su ovo najgori ljudi, licemiri, najopasniji ljudi, Allah o njima mnogo govori u Kur'anu, opisuje, spomnje njihove osobine, spomnje njihova dijela kako bi vjernici držali ih na distanci, kako bi ih vjernici prepoznali i čuvali se njih, kao što kaže za poslanika Muhammeda alihi salucom, kaže uzvišeni Allah poslaniku, čak u suri al Munafikun, koja je dobila naziv po njima, licemjerima, kaže poslaniku Muhammedu alihi salatu wasalam, Allah dželavala govoreći o licemjerima, humu la'aduvu fahidorhum. Oni su istinski neprijatelji, zato ih se dobro čuvaju. Zato ih se dobro čuva jer su oni istinski pravi neprijatelji. Pa, Kur'an mnogo govori. Kroz Kur'an i sunnet poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam možemo naći na desetine, pročitati, naći, saznati za desetine, desetine osobina licemira i njihovih dijela. Pa od dijela licemira jeste ismijavanje sa Allahom, Allahovim poslanikom, Allahovom knjigom, jeste oni klanjaju, oni poste, oni možda juče Kur'an, ali se ismijavaju sa Allahom. Subhanallah, zar može istinski, iskreni vjernik, čija je spoljašnjost, ista kao i unutrašnjost, unutrašnjost ista kao i spoljašnjost, da se može ismijavati sa svojom najvećom svetinjom, sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Zar se može ismijavati s poslanikom Muhammedom sallallahu alaihi wa sallam? Nešto. Ako ne može da pojmi, ako ne može da shvati, njegov razum je na tom nivou i ne može dalje, neka šuti iman, istinski iman vjernika tjera da govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, o poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa samo ono što zna na osnovu Kur'ana i vjerodostojnog hadisa. A dalje iman ga sprečava da govori. Kaže poslanik alaihi sallallahu alaihi ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori samo dobro ili neka šuti, nema svašta govoriti. Vjernik ne govori svašta. Onaj koje svakakvog vjerovanja, pogotovo onaj koji u svojim prsima krije nešto drugo, za njega nema pregrade. Za njega nema svetosti. Ono što pokazuje od vjere, pokazuje radi nekakvog dunjalučkog interesa i ništa drugo. Zato licemiri se ismijavaju sa Allahom, omalovažavaju Allaha, poslanika, Allahovu knjigu. Kao što se desilo prilikom odlaska ili prilikom povratka s pohoda na Tebuk, kada su licemjeri govorili za poslanika, za ashabe, hafize koji čuvaju Allahovu knjigu, kao što su rekli, doista mi nismo vidjeli većih izjelica za sofrom od njih, poslanika, ali ih je salucam njegove ashaba. Niti smo vidjeli većih kukavica u boju od poslanika i njegovih ashaba. Pa Allah dželavala nakon toga objavljuje ajete u suri At-Tauba koja se još naziva Al-Fadiha, ona koja razotkriva. Sura At-Tauba prepuna je kuranskih ajeta koji govore o munaficima. Zato je i dobila naziv ona koja razotkriva. Munafici kriju u svojim prsima jedno, pokazuju drugo, pa je došla sura Etteuva, odnosno sura El Fadiha, koja je razotkrila, spomenila njihova dijela na osnovu kojih se može razaznati i prepoznati veliki licemir. Pa kaže Jalla Vala, kul e billahi. Prije toga Allah subhanahu wa ta'ala spominje da su oni rekli, mi smo se samo innama kunna ne hudu wa ne lab, mi smo se samo igrali i zabavljali da nam vrijeme što prije prođe, Kada su odmarali, kada su sjedili nakon dugog putovanja, kada su sjedili, onda bi govorili ove riječi za poslanika i njegove ashabe. Pa su rekli, doista mi smo samo to rekli da bi nam vrijeme prije prošlo, da bismo se zabavili, Pa kaže Jalla vala kul abillahi wa ajatihi wa rasulihi kuntum testehzijun la ta'tadiru kad kefartum bade imanikum. Zar sa Allahom i njegovim ajetima i njegovim poslanikom da se ismijavate, nemojte se pravdati, postali ste jasni nevjernici nakon što ste bili vjernici, odnosno nakon što ste uživali opis vjernika. Sada se obistinilo, obznanilo šta krijete u svojim prsima. Nemoguće je da istinski vjernik se ismijava sa svojim najvećim, najvećim svetinjama. Zatim, psovanje Allaha, psovanje poslanika, utjeravanje u laž Allaha i poslanika, odnosno omalovažavanje Allaha, omalovažavanje poslanika, opisivanje Allaha s manjkavosti, opisivanje poslanika alihi salatu wasalam sa manjkavostima i slično. Okretanje od vjere Islama ili traženje mahana u Islamu. Prizivanje da je on musliman, međutim kada se pozove, kada se upozna sa nekim propisom u Islamu, on se okreće od tog propisa. Od onog koji mu ne odgovara. On možda ovamo klanja, međutim kada se pozove, Allah kaže tako i tako, poslanik alaihi salacom kaže tako i tako, on se okreće, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže o tome, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَنْكَ سُدُودًا Kada im se kaže, licemjerima munaficima, dođite i poslušajte ono što objavljuje Allah, ono što kaže poslanik, vidjet ćeš licemjere, munafike, kako se od tebe potpuno okreću. Dočim vjernici, kako vjernici postupaju? Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi li jahkume bejnehum en jakulu sami'na wa ta'na. Samo vjernici kažu kada se pozovu Allahu i poslaniku da im presudi u nečemu, kažu čuli smo i pokorili smo se. Dolaze, slušaju i kažu završeno, prihvatamo, Allah tako rekao, rekao poslanik, završena stvar. To čim lice mjeri ne, je sudune anke sududa, okreću se potpuno, potpuno od tebe i druge odvraćaju od tebe i pozna to nam je od poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, od njegovog vremena, da su lice mjeri, klanjali su s poslanikom. Čak su izlazili u pohode, bitke s poslanikom Muhammedom alaihi sallam, ali su posle odvraćali. Vraćali se uvijek iz svake bitke zatim odvraćali vjernike da uđu u islam potpuno kako treba, da se prihvate vjere, na sve moguće načine su ih odvraćali. To su licemjeri. Kada se pozovu islamu, pravom islamu, da praktikuju svaki propis, kao što kaže Jalla vala, ja ih ledina amenut hulu fi selmi kafe, o vjernicu, uđite potpuno u vjeru, prihvatite se svih propisa vjere, što je god moguće više, koliko ste u mogućnosti, A ne ono što vam odgovara, praktikujete ono što vam ne odgovara, to ostavljate. Uđite, kada vjernici hoće da se prihvate takve vjere, ne, ostavi se toga, nemoj ga slušati, to je pretjerivanje, pusti to, dovoljno je ovo i slično. Slabe je borbeni duh kod muslimana, slabe je pridržavanje vjere kod muslimana, jeli, odvraćaju ih što je god moguće, moguće više. Zatim, tvrde da ima nešto bolje od islama. Subhanallah, zar može biti vjernik? Zar može čovjek biti vjernik? Može biti pravi musliman? Praktikuje vjeru islam i priziva se vjeri islamu, jer kaže, tvrdi za sebe da je musliman, a smatra da ima neka druga vjera bolja od islama. Smatra da imaju neki drugi zakoni bolji od islamskih zakona. Kakav je to musliman? Kakav je to vjernik? Kada svoje ne vrednuje, svoje ne cijeni, takvi su licemjeri to je pokazatelj onoga što oni nose u svojim svojim prsima. Zatim, pomaganje nevjernika protiv vjernika. Pomaganje nevjernika protiv vjernika, srčano pomaganje nevjernika. Dakle, su ubijeđeni u to. Kako da ne? Kad su oni, oni jesu nevjernici. Licemjeri jesu nevjernici. Ovamo u pojedinim momentima kada su s vjernicima, kažu mi smo s vama. Mi smo vjernici kao i vi. A kada se osame, kaže ne, mi smo s vama kada se osami sa nevjernicima svojim, kažu, ne, mi smo s vama, mi se samo s njima ismijavamo, mi se samo njima izrugivamo kada smo mi nakratko, nakratko s njima. Zato oni pomažu nevjernike, pomažu širenje nevjere, odvraćaju od vjere, pomažu slabljenje vjere. Također, jeli, ono od posebnih dijela ili karakteristika licemira jeste da se obraduju stagniranjem vjere, kada se suzbije širenje islama, napredovanje islama, pozivanje islamu, govor o islamu, kada se ukine, kada se zabrani, licemjeri se tome raduju. Ne obraduje se niko više do oni. Čak i oni pravi nevjenci ne raduju se toliko koliko se oni raduju. Licemjeri ne žele da se širi islam, iako se oni pripisuju islamu. Tvrde da su ko biva muslimani. Međutim, jeli, svako stagniranje, opadanje, zaustavljanje širenja islama njih raduje, dok ih ražalosti, ražalosti svako napredovanje i širenje širenje islama. Kao što kaže uzvišeni Allah u suri Ali Imran, in temseskum hasanatun tesuhum. Ako vi postignete neko dobro, oni se ožalosti. Njima je teško, wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Ako vas nađe kakvo zlo, oni se tome obraduju. Ko? Licemjer. Zar može istinski vjernik musliman da se raduje ne daći zlu svoga vrata muslimana? Ne može. Ne može. U mnogim hadisima, kaže poslanik Alihi Salosam, musliman je brat musliman. Zar može istinski pravi brat da se raduje zlu svoga brata? Da se raduje nesreći svoga brata? Ne može. Isto tako pravi musliman ne može da se raduje nedaći uništenju, stradanju, ubijanju, prognavanju muslimana. Ne može da se tome raduje, već mora da se suosjeća s njima u njihovoj boli. Oni koji se raduju tome, iako se pripisuju islamu, jesu licemjeri, čime dolazi do izražaja to njihovo licemjerstvo koje kriju u svojim prsima. Zatim od dijela licemjera, velikih licemjera. Kažu islamski učenjaci da ajeti koji su spomenuti u Kur'anu, a koji govore o licemjerima, jesu ajeti koji govore o velikom licemjerstvu. Dakle, o licemjerstvu koje izvodi, izvodi iz vjere. Pa od dijela velikih licemjera jeste da napadaju, omalovažavaju, potvaraju, psuju vjernike muslimane, a pogotovo njihove učene želeći time da odvrate druge ljude od njih, da odvrate druge ljude od onoga čemu oni pozivaju od onoga što oni nose pri sebi. Od vjere Islama žele da ih odvrate. Pa je čak od poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam to krenulo u njegovo vrijeme i smijavali su se s njim. Allah o tome govori. To je Kur'an zabilježio kao što odmah na početku sure Ali Imran Allah subhanahu wa ta'ala na početku sure Al-Bekara Allah subhanahu wa ta'ala spominje o njima određeni broj ajeta nakon što govori o vjernicima, nevjernicima, nakon toga najveći broj ajeta posvećuje licemjerima jer su oni najopasniji. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ Kada im se kaže vjerujte kao što vjeruju ljudi, misli se, kako stoji u komentaru, kao što vjeruje poslanik i njegovi ashabi. Oni kažu, kalu, nu'minu kema amene sufeha, zar da vjerujemo kako vjeruju ludaci, zar da vjerujemo kako vjeruju nauki, zaostali, zar se danas tako ne govori za ljude koji pozivaju vjeri? Zar se danas ti muslimani pripisuju se islamu, pozivaju se na islam, ne ismijavaju sa onima koji govore o vjeri? Pozivaju vjeri. Naziva, zar ih ne nazivaju svakakvim imenima? Zaostali, ovakvi, onakvi, idite. Nije to bila vjera naših djedova, očeva. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ kada im se kaže vjerujte kao što vjeruju ljudi. Danas se govori svima, vjerujte kao što su vjerovali ljudi, odnosno poslanik i njegovi ashabi. Oni kažu, zar da vjerujemo kako vjeruju oni? Zar da vjerujemo u ono što govore oni? Zar da vjerujemo u one koji pozivaju slijedjenju poslanika? To nije bila vjera naših djedova, i očeva. Opasne riječi. Istinski, iskreni musliman to neće nikada reći. Iskreni musliman kaže se mi'ana wa atana, čuli smo i pokorili smo se. Pravi vjernik i vjernica nemaju izbora kada Allah i njegov poslanik nešto odrede da oni imaju svoje mišljenje. Ne, kako Allah kaže, kako kaže poslanik alihi sallam, gotovo je, to je pravo značenje muslimana, to je pravi musliman. Musliman jeste onaj koji je predan, Allahu, predan poslaniku. Što kaže Allah, što kaže poslanik, završeno je. To čim licemir, ne, imam ja svoje mišljenje, trebam ja da kažem, pusti ti šta kaže Allah, pusti šta kaže poslanik, da ti ja kažem, bit će onako kako ja kažem i slično. To govore upravo ovi, makar dakle i klanjali, makar i postili, makar se prizivali, makar izgledali kako izgledali, takvi nisu pravi muslimani bojati se za takve, za takve. Zatim od osobina licemjera jeste da, kako rekao, su strašljivi. Mnogo su strašljivi. Zbog toga, dakle, dolaze jednima s jednim licem, drugima s drugim licem. Zatim, počesto kada obavljaju ibadete, lijenoga obavljaju, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَإِذَا قَامُوا إِلَى صَلَاتِ قَامُوا كُسَالَ يُرَعُونَ النَّاسِ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا Kada ustaju na namaz, lijeno se dižu, lijeno odlaze na namaz i žele samo da ih ljudi vide, a Allaha ne spominju, ne spominju osim mnogo. Zatim učestalo mijenjanje pravaca, sad je ovdje, sad je ondje, mudebzebine, bejne zalike, la ilaha ula, la ilaha ula. Ne znaju kome da se priklone, da li ovima ili onima. Nekada je korist uz ove, nekada je korist uz one, nekada postoji šteta ako ostane uz ove, nekada uz one poput dakle onoga koji tokom dana traži hladovinu, kako sunce ide i hladovina također ide, pa je čas ovdje, čas ondje, traži samo svoju korist. Sve su to osobine i mnoge druge osobine, nema se dakle vremena da se govori o svima njima, preko 60 osobina licemjera spominje se u Kur'anu i hadisu Allahov poslanika alihi salacom. Dakle, licemjerstvo jeste pokazivanje islama, a u svojim prsima, prsima krijenje potpuno nečega drugog, dakle, nevjerstva u ono što se čak, dakle, i radi. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam očisti i našu unutrašnjost i našu spoljašnjost. Da budemo Allahu predani i našom spoljašnjosti i našom unutrašnjosti. Da budemo isti u tajnosti i javnosti. Da budemo ljudi s jednim pravim istinskim licem koje je okrenuto ka Allahu subhanahu wa ta'ala.